kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehma mwenye kurehemu. na hapa kwa zinazotumwa kwa upole. na zinazovuma kwa kasi. na zikaeneza maeneo yote falfariqati farqa, na zinazofarikisha zikatawanya. falmulqiyati dhikra, na zinazopeleka mawaidha. udhran au nudhra, kwa kuudhuru au kuonya. innama tu'aduna lawaqi', hakika mnayoahidiwa bila shaka yatakuwa. fa idhan nujumu tumisat, wakati nyota zitakapofutwa. wa idha as-samaa السماء فرجت na mbingu zitakapopasuliwa وإذا الجبال نسفت na milima itakapopeperushwa وإذا الرسل أقتت na mitume watakapowekewa wakati wao. liayi yawmin ujjilat, kwa siku gani hiyo wamewekewa muda huo? Liyawmil fasl, kwa siku ya kupambanua. Wama adraka ma yawmul fasl, na nini kitakachokujulisha siku ya kupambanua ni nini? Wailu yawma idhil lilmukaththibin, ole wao siku hiyo hao wanaukanusha alam nuhlikil awwalin kwani hatukuangamiza waliotangulia thumma nutbi'uhumul akhirin kisha tukawafuatilizia waliofuatia kadhalika naf'alu bil mujrimin ndio kama hivi tuwatendavyo wakosefu wailun يومئذ للمكذبين أولواء سكوهي وها ونوكانوشا ألم نخلقكم من ماء مهين Kwani hatukukuumbeni kwa maji ya kudharauliwa? fajalnahu fi qararin makin. Kisha tukayaweka mahali pa utulivu madhubuti. Ila qadarin ma'lum. Mpaka muda maalum. Faqadarna fa ni'mal qadirun tukakadiria na sisi ni wabora kukadiria wailu yawma idhil lilmukaththibin ole wao siku hiyo hao wanaukanusha alam naj'alil arda kifata kwani hatukuifanya ardhi yenye kukusanya ahyaa وأمواتا walio hai na maiti وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم وأسقيناكم ماء فراتا na ndani yake tukaweka milima mirefu yenye kudhibiti na tunakunywesheni maji matamu wailu yawma idhin lilmukaththibin ole wao siku hiyo hao wanaokanusha intaliqu ila ma kuntum bihi tukadhibun nendeni kwenye adhabu mliokuwa mkikanusha intaliqu ila dhillin dhi thalath shu'ab nendeni kwenye kivuli chenye mapande matatu la dhalili wala yughni min lahab hakikingi moto wala hakiwaepushi na mwako innaha tarmi bishararin kalqasr, hakika moto huo unatoa macheche kama majumba. Kaannahu jimalatun sufr, kama kwamba ni ngamia wa rangi ya manjano. wailu yawma idhin mukaththibin ole wao siku hiyo hao wanaokanusha. Hadha yawmu la yantiqun hii ni siku ambayo hawatatamka kitu. Wala yu'dhanu lahum fayatadhirun. Wala hawataruhusiwa kutoa udhuru. Wailu yawma idhil lilmukaththibin. Ole wao siku hiyo hao waliokanusha. Hadha yawmul fasli jama'nakum wal awwalin. Hii ndiyo siku ya kupambanua tumekukusanyeni nyinyi na waliotangulia fa in kana lakum kaidun fakidun ikiwa mnayo hila nifanyieni hila mimi wailu yawma idhil lilmukaththibin ole wao siku hiyo hao waliokanusha Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Suratul Mursalat imeteremka maka Lilo muhimu kabisa katika yaliyokusanywa na sura hii tukufu ni maneno yaliyohusu kufufuliwa na kiyama na dalili za kuthibitisha kuwa kitatokea na kutishwa kwa walioyakataa hayo na kurudishwa kutishwa huko kwa ole wao mara kumi na kuwatisha kwa unyonge na adhabu itayowapata na kubashiriwa wacha Mungu kwa starehe na neema watazozikuta na mwisho wake masaibu watayapata makafiri wasioiamini Qur'an. Na hapa kwa aya zilizotumwa kwa ulimi wa Jibrili kumpelekea Muhammadi kwa upole wa kawaida na kheri na kwa aya zenye kuzitwa kwa nguvu dini nyingine zote za uongo zikizipeperusha mbali na kwa aya zenye kueneza hikma na uongofu katika nyoyo za walimwengu kwa uenezi mkubwa mno na zenye kufarikisha baina ya kweli na uongo kwa mfarakano ulio wazi kabisa na zenye kuwapa watu mawaidha ya kuwanufaisha ili iwe ni udhuru kwao na onyo wasiwe na hoja hakika haya mlioahidiwa ya kuja kiama kwa yakini yatatimia tu bila shaka yoyote basi nyota zitapoondolewa kabisa, na mbingu zitakapopasuka, na milima ikavurugwa na ikapeperushiwa mbali na upepo, na mitume wakawekewa wakati maalumu wahudhurie kwa ajili ya kuwatolea ushahidi kaumu zao. Kwa ajili ya siku gani yametayarishwa mambo haya makubwa makubwa? Kwa ajili ya siku watakapopambanuliwa baina viumbe na nini cha kukujuvya? Ina nini hiyo siku ya kupambanua? Ni maangamio ya milele siku hiyo kwa hao wanaokadhibisha waliowaahidi mitume. Kwani hatukuangamiza mataifa ya zamani yaliyokadhibisha na kisha tukawafuatilizia hao wenginewe, tukawateketeza hadi kadhalika kwa madhambi waliyofanya na walivyomkataa Mwenyezi Mungu. Siku hiyo ni siku ya kuteketezwa waliokadhibisha kama tulivyoahidi. Kwani hatukukumbeni kutokana na maji yaliyodhalili nayo ni manii na tukayaweka maji haya katika pahala patulivu mpaka kutimilia kumbwa kwake na kutengenezwa kwake kwa muda na ujua Mwenyezi Mungu. Nasi tukaweka vipimo katika kuumbwa kwake na kutengenezwa kwake na kutoka kwake basi wabora wa kupima na kukadiria ni sisi. Ole wao hao wanaokadhibisha neema za kuumba na kukadiria. Kwani hatukuifanya ardhi kuwa imekusanya juu ya mgongo wake viumbe vilivyo hai visivyohesabika na viliyokufa visiyokadirika na tukaweka milima iliyothibiti mara mirefu na tukakunywesheni maji matamu wataangamia siku hiyo hao kukadhibisha neema hizi. Siku ya kupambanua wataambiwa makafiri, nendeni huko motoni mlikokuwa mkikukanusha. Nendeni kwenye joto la moshi wa jehanamu uliogawika kwa ukubwa wake mapande matatu. Hapana cha kujikinga na joto la siku hiyo, wala kivuli hicho hakipunguzi joto la mwako hata kidogo. Moto huo hutupa macheche yenye ukubwa kama majumba. Au taona hayo macheche kama ngamia weusi wenye kuingia rangi ya manjano. Wataangamia siku hiyo na kukanusha kwamba hizi ndiyo sifa za moto. Haya uliosimuliwa yatatokea katika siku ambayo hawatatamka kitu cha kuwanufaisha wala hawatakuwa na idhini ya kutamka wala hawatatoa udhuru kwani hawana udhuru wataangamia siku hiyo wanayokadhibisha siku hii hii ndiyo siku ya kufafanua baina ya mwenye ukweli na mwenye uongo kwa kuwa kila mmoja atalipwa kwa mujibu anavyostahiki enyi mnaomkadhibisha Muhammad tumekujalieni nyinyi na waliokutangulieni waliokadhibisha mfano wenu kama mnavyohila ya kujikinga na adhabu basi fanyeni hila hiyo basi njooni mwepukane na adhabu yangu, wataangamia siku hiyo wanaoikadhibisha hali ya Mwenyezi Mungu.